ปัจจยาธนิคานิปาตนาสิชันติสาสาธิสตโตตัสาริโทจาสาธิสันตปุชาพันชาหันสาธิตโตวาสโตคาวาสวาวุธาตาภาเหิทัตาจาพันชาโตคาโกจาผู้ชาทินามันโตโนเทวิจาวาจาวาวุปุปาทินันจาตาราทีโนพิทาทิโตอินาอันนาอินาวาสุสักปะจาสกโตกะกะกะ ปากมาทีนาโตจาชานาทีนามาติมีจา้ามาขันนาหันนารามาทีนามันโตรากาโรจาทาปานามิอีจาอันเตหิโหหัสโรกาทตานานาอิติกิพิธานากัเปตติโยกันโด